บุ๊กทู ห้าสิบเอ็ด пятьдесят один 51. การไปทำธุระ делать покупки Делать покупки. ดิฉันอยากไปห้องสมุด я хочу в библиотеку Я хочу в библиотеку. ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ я хочу в книжный магазин Я хочу в книжный магазин. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ я хочу в киоск Я хочу в киоск. ดิฉันอยากยืมหนังสือ я хочу взять книгу в библиотеке Я хочу взять книгу в библиотеке. ดิฉันอยากซื้อหนังสือ я хочу купить книгу Я хочу купить книгу. ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ я хочу купить газету Я хочу купить газету. ดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือ я хочу в библиотеку чтобы взять книжку Я хочу в библиотеку, чтобы взять книжку. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ я хочу в книжный магазин чтобы купить книгу Я хочу в книжный магазин, чтобы купить книгу. ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือ เพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ я хочу в киоск чтобы купить газету Я хочу в киоск, чтобы купить газету. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา я хочу в оптику Я хочу в оптику. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต я хочу в супермаркет Я хочу в супермаркет. ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง я хочу в булочную Я хочу в булочную. ดิฉันอยากซื้อแว่นตา я хочу купить очки Я хочу купить очки. ดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก я хочу купить фрукты и овощи Я хочу купить фрукты и овощи. ดิฉันอยากซื้อขนมปัง я хочу купить булочки и хлеб Я хочу купить булочки и хлеб. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา я хочу в оптику чтобы купить очки Я хочу в оптику, чтобы купить очки. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก я хочу в супермаркет чтобы купить фрукты и овощи Я хочу в супермаркет, чтобы купить фрукты и овощи. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง я хочу в булочную чтобы купить булочки и хлеб Я хочу в булочную, чтобы купить булочки и хлеб.